Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, radio arī klausītāji. Masu informācijas līdzekļu sabiedrības uztverē ir ceturtā vara pie žurnālistiem. Attiecīgā situācijā tiek meklēta palīdzība, no žurnālistiem arī baidās un to iejaukšanās kādam arī var traucēt. Un tāpēc šodien sar, studijā uz sarunu esmu aicinājis Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšsēdētāju Jūri Paideru. Sveiks, Jūri! Labdien! Un nu, tu daudz gadus arī bijis eh, dienas biznesa galvenais redaktors un, un tavā CV lasī da, darījis dažādas darbas, bet nu, tas ir tā žurnalistika un grāmata rakstīšana tev jau arī tagad ir nu, ikdiena. Jā, nu pašlaik es sadarbojos arī atkal, eh, tā man bija posms, ka es neatkarīgi arī tavīs eh, ilgstoši sadarbojos, nu un tagad es esmu atkal atgriezies dienas biznesā un rakstu uh, rakstu pamatā priekš dienas un, un, un, arī, un arī dienai rakstu. Jā, nu kā tu vērtē mm, vārda brīvības situāciju šobrīd Latvijā? Nu, tā tad eh, kopumā ņemot Latviju viena no zemēm ar vislabāko vārdu brīvības situāciju. Tātad palielam šeit ir eh, ar ļoti tādiem retiem, ļoti, ļoti retiem izņēmumiem. Latvijā ir, ir iespējams paust jebkurus uzskatus. Uh, Eh, un Latvijā eh, principā netiek likt šķēršļi vārda brīvībai. Mēs mm. esam šajā ziņā, mēs esam eh, starp pasaules, nu, teiksim, pasaules priekšgalā, valsts ar vislielā. Tiesa gan nevienmēr tas, kas tik, tiek realizēts tātad, ar vārdu brīvības palīdzību, var atstāt ietekmi. Ja? Nu, Latvijā var uh, publiskot informāciju par visdažādākām nelikumībām vai pat noziedzīgiem nodarījumiem, bet uh, Eh, uz to nereaģēs eh, teiksim, tie, kuriem normālā sabiedrība būtu jāreaģē. Teiksim, ģenerāla prokurors nu, vai, vai tam līdzīgi. Jā, līdz to, bet, bet eh, brīvība izteikties jums ir, bet, vai, bet, bet reakcijas uz patiešām kaut ko nopietnu var gadīt vispār nebūs. Nu, pēc neatkarības atgūšanas tu jau no 92. gada dienas biznesā un arī žurnālisti pirms tam jau bija tajā atmodas laikā, kad mēs visi darbojāmies. Nu, kā ir mainījusies šī situācija e, žurnālistikā, jaunie e, žurnālisti? Jā, tas, kas tā Pirmais, ka jauno žurnalistika nav, eh, un eh, ļoti, tātad, eh, es zinu, ka tagad tur diskusija vai 30 gadījos iekļaut jauniešu, nu, attiecināt uz 30 gadījiem jauniešu statusu, Nu, tā kā vēl tika rīkota, nu, jau aizsauli aizgājušais Miervalds Mozars rīkoja žurnālistikas cerību, tad, tad tas jauniešu status tika jā, bija jāpauks līdz 40 gadiem. Ja, tad, nu, tagad ir diskusija, vai vajag līdz 30, mums jau bija pirms 10 gadiem līdz 40. Jā, tāpēc, nu, protams, un pie kam trakākais bija tas, kad tad, kad tas konkurs tur vēl pirms 10 gadiem notika, bija redakcijas, kurās neviens nevar pieteikties, neviens nekvalificēs, nav neviena jaunāka par 40 gadiem, un tas vēl pirms 10 gadiem. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, nu, ar, ar, ar līdzīgs tā kā ar skolotājiem ir ļaudis, kas ir iesēdušies profesijā, un, eh, un jauni ļaudis nemaz tā ļoti nevēlas, eh, patiesībā nav, ka nevēlas, eh, liela daļa, liela daļa nu, teiksim, uh, Nu, man arī pieredze, piņasim, vadot ekonomikas nodaļas neatkarīgi arī tavīze dienas biznesā, nu, tad tie, kas, do, tie, kas sāk, sāk rakstīt kā finanšu nozars, teiksim, apskats, apskats par finanšu nozari, nu, viņi vidēji strādā vienu gadu, un tad viņi aizmigrē uz vietām, kur ir eh, par to pašu, jā, tur, eh, teiksim, finanšu analītikas rakstiem var saņemt, un vairākas reizes vairāk. Jā, nu, šī, šī un es, at, un, teiksim, tagad skaties tur uz, um, uz tiem, kas ir šobrīd, eh, teiksim, banku nozares analītiķi. Tur vien, bija, bija vienu brīdi puse bija tie, kas bija izgājuši cauri šo skolu dienas biznesā vai neatkarīgi rītavīs. Nu, tā tā nopietnā pētnieciskā puse, bet eh, elektroniskos medijos ir šie blogeri un influenceri. Un eh, jā, šī, nu, paudze. jā, tur aiziet, Jānā, jā, tur aiziet. Tur aiziet vairāk jā, tur aiziet. paudze. Nu, kāpēc Latvijas žurnālisti ir sadalījušies šajās divās organizācijās? Eh, Vispirms, vajadzētu, Latvijas žurnālisti nav sadalījušies ja, mē, ja par profesionāliem jautājumiem mums nekāda domstarpība nav lielos vilcienos. Neatkarīgi no tā, kāda, bet ik viens, mēs esam dzīvojam demokrātiskā valstī, katram ir tā, tā, brīvība veidot visdažādākās organizācijas. Un ir žurnālists senība, kas ir arotbiedrība, kas ir Latvijas žurnālists senība, un ir nevalstiska organizācija, kas nav arotbiedrība, un līdz ar to, kura, kurai cits status. Jo, nu, kur ir principāli atšķirības starp vienu organizāciju, un mm -hmm. uh, Latvijas žurnālists senība pārstāv savu biedru interesi. Mēs darām savu, mēs esam arotbiedrība. Tā kā mēs esam arotbiedrība, mēs nevaram kvalificēties kā sabiedriskā labuma organizācija. Un tā kā mēs nevaram kvalificēties, mēs nevaram piesaistīt līdzekļus tur kaut kādas, eh, teiksim, no dažādiem projektiem, kur eh, saņēmējiem noteikti jābūt sabiedriskā laba organizācijām, jo mēs neesam sabiedriskā laba, jo mēs aizstāvam arotbiedrības biedru intereses. Mēs pēc likuma nedrīkstam. Eh, tātad līdz ar to, līdz ar to tātad, lai nu, eh, tiem, kam ir interesi šādā veidā, teiksim, īstenot savas, nu, teiksim, sabiedriskās aktivitātes, nu, viņiem bija jāizveido cita organizācija. Viņi izveidoja citu organizāciju, kura, kura var kvalificēties un kurai uh, Eh, viens eh, projekts ir trīs gada budžeti eh, brīžiem. Trīs gada budžeti Latvijas žurnālistu saimnībai. Lielāks par tri, mūsu trīs gada izdevumiem. Jo, jo mū, mū, Latvijas žurnālistu saimnības ienākumi ir tikai un vienīgi biedra maksas. Nekādu sponsoru, nekādu tā tad naudas netiek ņemtas ne no viena uh, Eh, kā tu tagad uzzini, ka tie izrādās eh, tur, teiksim, kad eh, kaut kāda nauda, kas tur nāca no kaut kādiem tur savienības atklātības fondiem, patiesībā nāca no tā, tā Amerikas nodokļu maksātāja nauda, kas pastarpināts ar kaut kādu aģentūru, tur tika izdalīta, ka tā patiesībā bija amerikāņu nauda. Nu, tu tagad to uzzini, ja, bet nu, mēs iztikām bez šādiem, mēs vienā brīdī pārtraucām jebkādu veidu, jebkādu veidu tikai, tikai tā tad tikai un vienīgi biedrinājums. Jā. Nu, februārī, <clears throat> februārī bija, nu, tas eh, izskanējis plaši jau eh, šis skandāls ar Lato Lapsu, ar Lato Lapsu aizturēšanu. Eh, vai esat arī vēršies kā žurnālisti, nu, savu kolēģi aizstāvot starptautiskās organizācijas? Tātad, vispirms ir, vispirms, tātad, ehm, tātad informācija, tāda mūsu kolēģi tiek informēta, bet, ehm, nu, mēs vērsāmies pie Latvijas tiesību aizsargājušām struktūrām, un līdz ar to pirms mēs tā detalizēt kaut ko sniedzam, mums jāsagaida atbildi no šīm struktūrām. Tātad, ja ir noticis eh, noteikta veida mm, pārkāpums, tad pirmais solis tev ir jāvēršās pie tā, kura varā ir šo pārkāpumu novērst, eh, izmeklēt, pārbaudīt. Tas ir Tā, tā jārīkojas tiesiskā valstī. Un, uh, un, un līdz ar to pirms uh, teiksim, kaut kādā veidā izplatīt informāciju par mm, uh, Latviju, tomēr ir jāsagaida, kāda tad ir atbilde no tiesību aizsargājušām struktūrām. Nu, konkrēti, gadījumā no ģenerāla prokurora, kāda būs atbilde par uh, žurnālistiem iesniegumu, kas ir iesniegts uh, Latvijas tiesību sistēmā. Tātad pirms, tas, pirms atbilde nav saņemta, protams, kaut kā uh, rīkot kaut kādas skaļus paziņojums, nav, ir jāsagaida tiešām kāda tad ir reakcija. Jā, no nu, sabiedrībā valda. Bet, bet, ir, bet informācija tiek nosūtīta par to, ka Latvija, Latvija ir pēc ļoti, ļoti, ļoti daudziem gadiem ir viens gadījums, kas kvalificējās iespējams. Tātad, ja, iespējams kvalificējās nu, kā, e, kā e, Eiropas Savienības direktīvas pārkāpums, kad tiesiskā vara tiek izmantota, lai apturētu pētniecisku žurnālistiku. Jā, vai pētnieciskā žurnālistika nu, ir tādi vairāk gadiem, un kurš varētu pieminēt, ka, nu, teiksim, pateicoties žurnālistiem, ir kaut kas atklāts un sasniegts? Um, uh, nu, skaļākās lietas. Uh, Skaļā, nu, vien, es, es domāju, ka, mm, mm, mm, es domāju, ka nav, nevar pateikt tā, ka viena, teiksim, viena cilvēka darbs, un viņš ir teiksim, nu, atstājis kaut kādu fundamentālu ietekmi, un tas ir devis mil, mil, nu, tieši viens cilvēks. Ir bijuši gadījumi, ka nu, kaut kā tāda citās zemēs, tur, teiksim, Watergate skandāls, kur ir bijis tā, ka nu, tur divu cilvēku darbs ir radījis kaut kādas sekas. Ja. Latvijai bijis gadījums, ja, kad, teiksim, Ivānu Snipa publikācija ir izraisījusi noteiktas, noteiktas tas teiksim, sekas un, un bija teiksim, inducēja tautas kustību, ja, lai, lai apturētu Daugavpils Hesas celtniecību. Tiesajā būtu Daugavpils Hesas šobrīd – mēs būtu neatkarīgi, nu, jau gadus 20 būtu neatkarīgi no Krievijas. Tas Hesa apturēšana lielā mērā mm, no šodienas viedokļa varbūt tas bija pacilājoši un tas bija tautu saliedējuši, bet no ekonomiskā viedokļa tas, mm, jāsaka, nenāca pa labu Latvijas enerģētiskai neatkarībai. Eh, jo šobrīd tad Hesa vairs nevar uzcelt. Mm -hmm. Tu pats esi arī mm, uzrakstījis vairākas grāmatas, un tā iespaidīgi tad nosaukuma Eiropā ir nepelēkā ekonomika, islāms Latvijā. Varbūt atsevišķi pakomentējot par to. Jā, man, man ir ļoti e, tā tad e, lieta tāda, kad, e, nu, uzrakstīt, es, ir grāmatas, kur man nav kauns, nu, ir darbi, par kuriem man nav kauns, ja, tur pēc daudziem gadiem paskaties, ja. Protams, ir dažreiz ir tā, ka tu notici kaut kam, ja, un uh, beigās atklājās, ka tam, kam tu noticēji, tam varbūt uh, gluži nevajadzēja noticēt, bet ir grāma, ir lietas, par ko nav kauns. Grāmatne Eiropai, man par to nav kauns, es pēc dažiem, pirms dažiem gadiem izlasīšu grāmatu. E, problēma, ziniet, kur ir? Cilvēki izlas grāmatas nosaukumu, viņi grāmatu neizlas, un tad viņi, tad viņi Tā kā mm, tā tad eh, kādreiz eh, PSRS laikos, nu, ziniet, es pasternāku neesmu lasījis, bet es viņu nosodu, ja? Eh, tad, tad klišē bija. Tad šeit ir līdzīgi. Cilvēki izlasīja, grāma, izlasīja grāmatas nosauku, viņiem pietika, viņi paslāja man par eiroskepti, viņi neizlasīja visu, visu mm. grāmatu līdz beigām, neizlasīja secinājumus. Secinājumi ir noslēgumais secinājumi. Ah, secinājumi, kas tur tika ierakstīti, kā ar tik korumpētu pārvaldi, kādi Latvijā – sabiedrības interesēs ir iestāties Eiropas saimnībā, jo vienīgais, no kā tie ļaudis baidīsies, ja, kas tikuši pie varas, tā būs Brisele. Tāpēc jāstājās ar Eiropas saimnībā. Ja būtu normāla pārvalde, ne tā, ne tā tas, teiksim, nu, tas murskulis, kas tobrīd bija pie varas, un joprojām pa lielu viņš pie varas, nu, tad iespējams Latvija var būt, vēl būt izvēle. Bet tajā brīdī izvēles nebija. Tajā brīdī ar to eh, tādu, teiksim, nu, kā Lietuvas eh, mm, korumpēt oligarhisku pārvaldi. Nu, tā, tā bija vienīgi izē, iestādies. Jo tad ir kaut kāda vara, no kā šī te baidās, jā, no Briseles baidās, no Vašingtons eh, drusku uztraucās. Šveicis modelis, eh, Zviedrijas modelis nederēja. Nē, nu, nu, nu, nu, nu kā, nu, ja, <laughs> eh, visu laiku bija kaut kāda tādas pierede skatīties uz Maskavu jau, mm. no Maskavas, un tad pēkšņi Maskavas nebija, un tad sākās, tad darīja pilnīgi, ko gribēja, un tad vismaz, vismaz tad tas nedaudz ierobežoja vietējo patvēru, nu tā. Nu, pelēkā ekonomika. Jā, bet, bet, bet tā, pelēk, jā, pelēkā ekonomika, tā tad... <clears throat> ar pelēku ekonomikas vis, nu, nu, tā, tā arī, arī grāmpako nav kauns. Pat es, ne, tā tad nav, ne, es nevarēju teikt pat drusku panēju tieši otrādi. Uh, nu, varbūt šodien, paskatoties uz spēlēku ekonomiku, to, kas notiek mūsdienās, redziet, ar ko atšķirās Latvija no Lielbritānijas. Lielbritānijā cilvēks drīkst pamēģināt, viņš drīkst pamēģināt nodarboties ar biznesu. Viņš, viņam, saprot, cilvēks, cilvēkam ir tiesības izmēģināt, kļūt bagātam, tiesības, nevis uh, tevi uzreiz aplieka mežonīgam nodokļam. Tāpēc Lielbritānijas, ne, varbūt cipars nav gluži korekts, līdz 6000 mārciņām tev nav jāatskaitās. Nav nekāda nodokļa jāmaksā. Tu drīkst paeksperēt, kaut ko nopirkt, pārdot. Tu drīksti padarboties, pamēģināt izkulties laukā no tās vietas, kur tu esi. Latvijā! Trīs dūraņu pāri, klauka, momentā nodokļus 50, 50 eiro. Trīs dūraņi pār 50 eiro atsūdz rēķinu. Nu, tātad eh, liek, ehm, eh, liek SS portālā sludinājumu, viltus sludinājums, māmuļi trīs dūraņi pāris pārdevis, uzreiz pilna nodokļa klape un tā tālāk. Un tad, saprotiet, uzkāp uz tribīnas, politikas veidot, un es tādu, Latvijā kaut kā neattīstās mazais biznes, ai kāda Latvijā ēna ekonomika. Mm. Lielbritānijā viss, ko tu dari līdz 6000 marciņām, nav ēna ekonomika. Tā ir legāla ekonomika. Nav ēna ekonomikas Lielbritānijā. Mums trīs dūrāņu pāri nereģistrējies vidā ēnu ekonomika. Ārprāts, cik mums ir milzīga ēnu ekonomika. Nu, tad ļauts aizbrauciet citur, apskatieties, ka notiek citur, savediet kārtībā. Ļaujiet cilvēkiem darīt šeit to, ko, kas tiek darīts normālās rietumu valstīs. Nebūs jums tā ekonomika. Tad, tad mazie amatnieki faktiski tiek noslāpēti. Uh, nu, uh, jārada ir uh, tāds, tā, tāda uh, uh, ekonomiku un cilvēku jaundradi veicinoša sistēma, nevis sistēma, kur tev nemitīgi saliek sodu, sodu tās, sodu tā, notiek kaut kas šaušalīgs. Ja? Avārija, milza avārija, cilvēku upuri, ja? nebija piesprādzējušies. Politiķa reakcija, tā, palielinām sodu par nepiesprādzēšanos. Vienīgais, ko viņi prot darīt, palielināsim sodu. Kaut kas notiek, ah, palielinām sodu par šito. Uh, varbūt tās ah, sākam ar to, kad uh, nu, sākam ar izglītību. Cilvēki ir, cilvēkiem jāsaprot, Katrā ikdienā ir jāpiesprādz. Es minēju, šis viens skaists piemērs. No, um, mans lielais kultūras šoks, man pirmā, pirmais brauciens mm -hmm. Norvēģijā, salīdzinot. Tātad Latvija, bet šobrīd vairs tā nav, šobrīd Latvija ir mainījusies, bet mums 90. gadi pirmais kultūras šoks Norvēģijā. Es biju Hammerfestā, tur kaut kāda konferences ar automašīnu, un, un tā mēs, mums sarežģīti izbraukt, jo policijas auto ir apstājies, mums nedaudz, nu, viņam jāpabrauc divi metri, lai mēs varam izbraukt. Ja? Es tā kā valodas pratējis, es pieeju pie policistiem un prasu, pabrauciet lūdzu uz priekšu divus metrus, tur policists sēž mašīnā, uh, viņa ārpus mašīnas, policists apsēžas mašīnā, piesprādzējās un pabrauc divus metrus uz priekšu. Latvijā, es nestāstīšu, Latvijā policija un piesprādz, uh, viņš vairs pārstāvs. Viņam ir visiem jārāda priekšzīme. Tev ir uh, ar savu priekšzīmi, varas pārstāvjiem, savu darbību jārāda priekšzīmi citiem. Nevis tas, ja tu esi varas pārstāvjs, tu vari atļauties jebko, ja tā un palielu. Šobrīd ļaudis ir piesardzīgāk, tu daudz kas tiek ierakstīts, un tu tā daudz atļausies, tu YouTube izliks to, ko tu tur esi, Jā. esi sadarījis. Par viltus informācijām un tātad par šiem, šīm publikācijām, kas sabiedrībā nu, rada dažādas baumas par, par viltus informāciju, ko varētu runāt um, ko mēs saprotam vārdu viltus informāciju. Redziet, ir tā, ka... Fake ir, ziņas. Jā, pagad, pagad. Ehm, sadalīsim divos blokos. Pirmais bloks tā ir, mm, tā, tā, tā ir tie fakti. Fakti var būt vai nu patiesi, vai nu nepatiesi. Mm -hmm. Ja mēs aplūkojam tādu lietu kā nu, viedoklis, viedoklis nevar būt patiesis vai nepatiesis, jo viņš nav pārbaudāms. Uh, ja es domāju, ka tas cilvēks rīkojas slikti, un es to saku, Tas nav nekāds, tas nevar būt ne fake ziņas, ne nefake ziņas. Tas ir mans viedoklis. Jā, kādam tas var nepatikt. Tad tāds nav fake ziņas. Otrs, joki. Līdz šim mēs bijām sabiedrība, kas jokoja. Tagad cilvēks palaiž, jo fake ziņa, ja? bet <clears throat> Protams, nu tā problēma dažreiz rodas tas, ka viens palaidis joku, otrs šo joku, šo joku uztver, neuztver kā joku, un viņš viņu replicē, un tad aiziet kā, kā, kā plomzīņu. Bet, bet, un tad, protams, ir tas, ka ir, ir struktūras, kuru mērķis ir, dez, mērķis ir sasniegt kaut kādu mērķi, kas apzināti izplata kaut kādu dezinformāciju. Jā, šobrīd mēs runājam par to atkal x stundu un uh, gatavību dažādos līmeņos, kur būs tās patversmes un ja pienāks tāds brīdis, jo <clears throat> tas karš Ukrainā tomēr ir atstājis iespaidu arī uz mums un kā žurnālisti uh, ir gatavi te, te, rīkot. Es, es, varbūt es tagad tā, es tā paudīšu savu privāto viedokli. Jā. Ja? Patvērtnis uh, kam? Mm. No kā? Mm, no, no kāda uzbrukuma? Uh, nu, bet kāda uzbrukuma? Nu, kas, iet. kas tad ar ko uzbruks? Protams, ka tas ir uh, ļoti uh, plaši diskutējams. Saprotiet, un šeit, un tik līdz mēs mm. uzdodam šo jautājumu. Jā, val, uh, tu šobrīd varēja jādemonstrē kaut kāda aktivitāte, jā? Jā, protams, ja ir klasiskais otrā pasaules kara, bumvedēju uzbrukums – Bum, tiek ziņots, bumbvedēji tuvojas, teiksim, atrodas tur 300 šķēršošu frontes līniju, tad viņi tuvojas Rīgai, tad tiek izslunāti gaisa trauksmi, cilvēks sasrien patvertnēs, no nu, bumbo viņi izlien ārā no patvertnēm. Ja? Bet tā bija kādreiz. Mūsdienās tā vairs nav. Uh, šī gada janvārī lielākā daļa boja gājušo Ukrainas karā ir dronu uzbrukums – kuri nav, nav fiksējami un identificējami ļoti ātri, kuru mēķi nav fiksējami un identif identificējami, un kur nevar dot informāciju, ziniet, slēpieties patvermē, jo nav zināms, kur tie lido, kur lido? Uh, kas ir apdraudēts. Nemitīgi vis, visā valstī neizsludina, visi, visā valstī pie pirmā kaut kāda drona tur kopas fronts līnijas šķērsoši neizsludina. Tāpēc, tāpēc šis, tātad pirms, vispirms jātiek skaidrībā, uh, tiem, kas pieņem lēmumus. A kāds tad ir iespējamā nākamā konfliktā apdraudējuma raksturs? Es zinu, ka tad, kad, tad, kad um, notika lielie 29. jūlija plūdi, nu, Tie nebija plūdi, apdrošinātāji tur negribēja neko maksāt, jo tie nebija mhm. plūdi, jo tas bija ūdens līmeņa celšanās lietus dēļ. Uh, pirmais, ko es... Uh, kāpēc, kur, kur Liepā, uh, Jelgavā patvērtas? Pirmais atmums, ka viens no varas, varas pārstāvjiem sāka uzdot. Tajā brīdī, pat ja cilvēki tur skriet uz, viņi visi būtu noslīguši. Viss bija zem ūdens. Uh, Tad, kad valsts prezidents devās vizītē uz, uz, uz, uz, uz Jālgavu, viņš ar gumijniekiem līdz, līdz puses stilbām bija ūdens. Kāds patvērtnes? Patvērtnes no kā? Protams, ja ir vajadzīga celtniecības pasūtība valsts ekonomikas silīšanai, jā, būvējam patvērtnes. Bet pirms mēs tā valsts līdzekļus kaut kur novirzam, būtu jātiek skaidrībā, kādam mērķim, no kā tajā un kas tajā sargāsies. Uh, manā ciematā? Kur? Saprotiet, labi, pieņemsim, Rīgā ir iespējams. Rīgā ir iespējams kaut ko, kaut kur šeit ir kaut ko izdarīt. Bet lielākā daļa Latvijas, kur ir viens sēta apdzīvojums, kur, kur un kādas patvērtnes? Kas to būvēs un kam? Mm, jā. Jā, tāpēc e, es saprotu, jādemonstrē kaut kāda aktuāla. Mēs kaut ko darām drošības labā. Būvēsim patvērtnes. Jā, tas ir skaists lozungs, jā, ļoti labi. Uh, bet um, formulējam mērķi, un, un, un, un, un uh, kādam mērķim mēs tērē, no kā mēs tajās patvērtnes slēpsimies. Ja mums ir arī jautājums, kuram klausītājs uzdevuši, kāpēc Latvijas presa un žurnālistika ir tik nīka un provinciāla, tiek, neraugoties uz ārvalstu un valsts fondu dotācijām, un kāda rādās nākotne nu, par to provincialitāti? Es neteiktu, mēs esam provinciāli. Um, uh, Latvijas, uh, nu, tā, jā, uh, Latvijas uh, summā ar Latvijas žurnālistika nav provinciāla, uh, Bet mēs, esam, mēs apskatām to, kas interesē lasītājs, un lasītājs interesē vietējānam. Lieta tāda, ka pašreizējos, nu, teiksim, informatīvās plūsmas apstākļos, uh mhm. -huh. vairs nav, nav vairs tādas ļoti lielas nozīmes pārtulkot globālā, globālo ziņu plūsmu. Uh, viens ir tas, ka globālā tie, kas prot valodas, tiem šī problēma nav, uh, Otrs, tie, kas varbūt valodas nedaudz neprot, šobrīd jau ir tādi mākslīgi intelekti rīki, ka tu vari lasīt principā jau eh, globālo ziņu plūsmu. Līdz ar to eh, ņemt un atkārtot globālo ziņu plūsmas, liela šobrīd tāda perspektīva nav. Bet tas, kas nekad nebūs globālā, tas, kas notiek Latvijā. Latvijas notikumi. Latvijas notikumi, uh, Eiropas pasaules konta, kā, kā viņi iekļaujās šajā Eiropas pasaules konta, Šī daļa, tas ir tas, ko var nosekt Latvijas žurnālistika. To var nosekt Latvijas, Latvijas avīzes, mas, citi masu informācijas līdzekļi. Šis nav provinciālisms. Mēs šobrīd darām to, ko nevar nosekt globālā, globālā informācijas plūsma. Tas nav provinciālisms. Mēs uh, sniedzam uh, mūsu lasītājiem, skatītājiem, klausītājiem tieši to, ko, ko viņi nevar saņemt citviet. Cita lieta, ka varbūt tās, nu, teiksim, varbūt tās ir nu, kaut kādai daļai jāspēr tas nu, nedaudz plašāks solis, tas, kas varbūt vairāk vajadzīgs. Nevis vienkārši reflektējam, kas Latvijā notiek, bet salīdzinām, kāda notiek citvieta. Nevis sakam, ziniet, mēs te ieviesam tur kaut kādu nodokli, ja, salīdzinām, kā, kā tas kafija, tagad akcīze kafijai, ja, augstāka akcīze Eiropā. Salī, kad mūsu lēmumu pieņemē kaut ko pieņem, tad salīdzinām ar to, kā, kā, ka, ko mēs darām šeit, kāds izskatās citu. Nu, Vācijā vēl ir augstāks. Un tad jautājums, kāpēc? Kāpēc esam vienīga valsts, kur kafija aplieka nodokļu? Kas mēs tāda kafijas, um, kafija, kafijas fob, fobija kaut kādu pārņēmusi varas tos ņem. Uh, tas, kas, vat šī daļa, kas jums piekrīt, šī daļa, jebkuru šādu lēmumu, ja, kur sanāk kaut kāda ļaudis, kaut kāds tur savas biznesa intereses kaut ko tur pabīdīs vai, vai, vai uh, nu, un tad uh, pieņem lēmumu, salīdzinām, kā notiek citur. Kāpēc Igaunija priekšā Latvijai daudzos punktos? Nevis tāpēc, ka viņi tur ir labāki, gudrāki un tā, tā lēnāki varbūt. Tāpēc, ka viņiem blakus bija Somija. Un tā, ka viņiem nācās, eh, un, viņi, un liela daļa, viņi daudz maz saprot somu valodu. Un tā, ka viņi sāka pieņemt savus pirmos lēmumus, tad pirms viņi pieņēma pie sevis, pasies, kā ir Somijā. Un, kāpēc mēs, un tad paskaidrojot, kāpēc mēs darām savādāk nekā jau dara somi. Latvijā šādas nebija, un tad Latvijas sakonstruēja šeit tādas, tādas, tādas mistikas, ka vispār attīstīties ļoti, ļoti sarežģīti, jo birokrātiskie šķēršļi, kas ir Latvijā, traucē Latvijas attīstību. Pēc mirkļa sarunas studijā turpināsim ar mūsu šīdienas viesu, ar Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšstādātāju Juru Paideru, bet tagad lai skan skandarbs. Thank you. mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas. Jāmācās tās vēl ganīt, mazliet es zinu, vēl vairāk slēpjas manī domas, kā aitas. Jāmācās tās vēl ganīt, jāmācās tās vēl ganīt. Jāmācās sāstās vēl ganīt. otrā krastā. Kas gan ir otrā krastā? Kas gan ir otrā krastā? Tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai ir kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, tad kaut kam tur ir jābūt. Pastiepies un dabūt, tur kaut kam ir jābūt, es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai ir kas tas būtu. Ja viss, kas notiek, notiek uz labu, Pastipis un dabu Vienmēr Pastipis un dabu Atvadoties man man apbūra vecīt kaut kas mistisks. Vienkārši izliekot akcentus uz to, kas svarīgs, bija pacenties, skaties un dabū arī. Daudz vairāk kā 3D, kaut ko svaigāk par lietu, kas līstē, vējiem, kas klīstē, tā var iebraukt grīstē. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šīdienas viesu, ar Latvijas žurnālistu savienības priekšsēdētāju Juri Paidaru. Ja mēs runājam par mēdīju neatkarību, kā to panākt? Uh, nav mēdīju neatkarības. Tā ir, tātad, uh, Eh, vārda brīvība eh, eh, var būt tikai tāpēc, ka mēdī ir ar dažādām atkarībām. Viena mēdī ir atkarīga no viena, cita mēdī ir atkarīga no cita. Su, tā, ja, ja šīs atkarības ļoti atšķirīgas, tad tas nodrošinās valstī vārda brīvību. Jo uh, katrs, uh, ja, ja mēs raugāmies uz, uh, uz um, masinformācijas līdzekļu darbību kā uz privāto biznesu, tad ik viens uh, privātais īpašnieks ar kaut ko ir saistīts. Uh, Var, protams, kaut kā skaļi deklarēt, mēs te esam tā pilnīgi ne ar ko nesaistīti un tam līdzīgi, bet es, es cik es tā es novēroju, es Latvijā šāds, bija viens brīdis, kad tur kaut kā daži, daži, dažas personas tā darīja, bet tas ir pieklusis. Ik viens no kaut ko ir atkarīgs. Tā tad viņš atkarīgs no īpašnieka, no īpašnieka, nu, teiksim, kaut kādām jūtīgām tēmām, viņš nevar darboties pret īpašnieku jūtīgām tēmām, viņš arī no, no saviem, no ienākumiem, jo ja tu darbosies pret uh, uzņēmumu ienākumiem, tu nesaņemsi galā algu. Un sabiedriskie uh, mēdī. E, sabiedriskie mēdīji ir atkarīgi no tā, cik katru gadu viņiem budžetā piešķirs. Un par ko viņiem piešķirs. Visi Latvijas rādio nepiešķir. Tur, principā, tā nauda, tur viņus bada maizē. Uh, Latvijas televīzijā pēkšņi ienāk milzu, milzu summas, un politiķi nodrošina, ka šī brīža politiķi nodrošina, ka viņi saņem stipri vairāk nekā viņu, tur, teiksim, nekā viņu kolēģi. Tas pat it kā sabiedriskais mēdījis, bet, nu, bet, bet, bet rādio. Uh, un, un, un, Eh, nu, tad līdz ar to viņi ir ļoti atkarīgi no tiem, kas šo naudu viņiem piešķirs. Nu, reklāmas tirgus tika noņemts. Viņiem ir reklāmas tirgus, viņiem ir atņemts. Tur. Eh, tas pie tam eh, šī atņemšana lielā, nu, es, es vienmēr esmu bijis pret to, jo tas, tas ir vārdu brīvs ierobežošana. Es atceros vienu gadījumu. Tā tad, mm, jā, sabiedriskais mēdījis pauda viedokli par vienu Latvijas, teiksim, politiķa kaut kādām tur iz, viņa izdarībām, jā, un tā tālāk. Politi viņi pie vā politiķiem vārdu nedeva, ja, tad, nu, tad ļoti, ļoti demokrātisks un da dažādību cienošs teiksim, mēdījis, a, viņam vārdu nedosim. Viņš nopirka reklāmu, ielika reklāmu, kur viņš pateica, ko viņš domā par attiecīgo mm. pārraidi. Ja. Uh, un šādā veidā atbildēt. Tā ir vārdu brīvas izpausme. Šobrīd tas nav iespējams. Šobrīd Uh, viņi ir aizgājuši no reklāmas tirgus, viņi kādu apliks, tas pat ne, un vārdu viņām nedos, un tas nevar pat reklāmu nopirkt. Ja sabiedriskais mēdījis funkcionē kā sabiedriskais mēdījis, mēs varam minēt, minēt piemēru BBC, viss ir kārtībā. Ja šis sabiedriskais mēdījis tiek turēts tādā īsā saitē no šī brīža politiskās elites, viņi mhm. izdabā šobrīd šai politiskajai elitei un principā atstrādā tikai šo dienas kārtību. Bet tas, tas attiecās uz lielākoties uz tādu ziņu bloku un tur kaut kādām tur tipa disk, diskusiju bloku. Uh, savukārt pārējā daļā, lielākā daļa ir godīgi, godprātīgi cilvēki, kas dara savu darbu, kas, dara, dara, dara, kas balstā un attīsta Latvijas kultūru un gatavo patiesas pārēdes par to, kas notiek. Tā ka šeit ir divi spārni. Viens spārns ir, teiksim, politiski angažētais ziņu bloks un tā, teiksim, tā tur tā, tā tipa politisko diskusiju platforma, kas ir ar, nu, teiksim, uh, tāda stipri, uh, es nezinu, valstiska, nē, tā ir valdošās, teiksim, valdošās kaut kādas nostājas, ap, nostājas ap apkalpošanu, un tad ir pārējā daļa, kuri, kuri ļoti godprātīgi pildas, dar, dara savu darbu un, dar, un, un, un, un, un tieši uz viņu, teiksim, tās radītās, mm, viņu radītā imidža, tad arī turās tā pārējā daļa, kuri apkalpo varu šobrīd. Ja runājam par žurnālisti, eh, žurnālista ētiku, arī tas ir bieži pieminēts, ja, teiksim, dažādi žurnālisti pārkāpšu ētikas kodeksu, e, Tātad, saprot, e, liela daļa cilvēku nesaprot, kas ir ētika. Un ko nozīmē, ko nozīmē nu, tāds pats ētikas kodeks? Kur ir šie stereotipi? Jā. Liela daļa ir, ir, ir, ir, ir ļoti daudz aizliegumu, ko nosaka likums. Ko nosaka administratīvais likums, ko nosaka civil likums, ko nosaka arī krimināla likums Latvijā, nosaka virkna aizliegumu. Šādu aizliegumu neievērošana nav ētikas pārkāpšana, tā, tā ir likuma pārkāpšana. Ētika, ētikas ir tas, ko mēs drīkstam darīt, bet mēs kopīgi vienojamies to nedarīt. Līdz ar to uh, ētikas kodeks attiecās tikai uz tiem, kas tam ir piekrituši. Ja kaut kas uh, drīkst darīt, uh, Es minēšu vienu piemēru. Viena, viena tā tad, um, tā tad viena, um, viena pazīstama Latvijā slavenība iekļuva auto avārijā un auto avārijas rezultātā gāja bojā cilvēks. Tad viņa, nu, principā uzbrauca cilvēku, cilvēku gāja bojā, uh, un uh, viņa, viņa principā ir noslapkojusi cilvēku. Vai šādu, vai ir likt virsrakstu, slepkav, un tālāk seko šīs slavenības uzvārds tur. Uh, jā, viņi ir nogalinājuši cilvēku. Netiešā veidā. Bet šis ir, jā, bet šis likt šādu, šādu vārdu, um, nu, tas drīkst. Bet vai tas ir ētiski? ētiski. Un šī tā robeža. Tu, drī, tu drīksti Viņu eh, viens, viens laikraksts toreiz uzlika vārdu slepkā un tālāk sekoja šis slavenības uzvārds. Um, es esmu saglabājis to, to, to, to, to, to cenu. Tādu zeltenā kā, pieskaņu. Nu, jā, kā, kā, kā, kā, kā paraugu. Eh, kā paraugu to drīkst darīt, bet uh, bija atļauts. Viņi neko nevarēja, viņi, viņi neko nevarēja panākt, tev tā ir patiesība. Viņi, viņi tiesā neko nepanākt, bet tas bija neētiski. Tad šī tā robeža. Tātad ētiski mēs vienojamies, mēs to nedaram, tas ir atļauts. Es minēšu piemēru no Zviedrijas. Uh, Zviedrijā mm, uh, likuma pārkāpējs. Uh, Zviedrijā ir kopēja vienošanās neminēt, neidentificēt likuma pārkāpējus, kas ir veikuši sīkus noziegumus, kur krimināls sods ir līdz diviem gadiem. Viņi viņus neidentificē. Lai neradītu pēc tam šiem cilvēkiem problēmas atgriezties, nu, ja viņš ir kaut ko kļūdījies, vai nu, lai viņš var atgriezties. Drīkst. Viņi drīkst minēt, bet ir kopēja vienošanās to nedarīt. Šī ir ētika. Tāpēc, tā kā liela daļa nesaprot, viņi sūdzās. Un tad augstākais, ko var, nu tā tie, kas ir kaut kādā kopā vienojušies, nu labi, mēs, mēs sakām, viņš vairs nav mūsu kopā. Mhm. Mēs distancējamies. Tas ir vienīgais suds prētīgs pārkāpums. Mm, mūsu klausītāja jautājums vēl ir. Kā vērtējat faktu, ka Rebaltika Inga Spriņģitai komandā Sanita Jemberga un viņa komanda nav atvainojusies Ukraiņiem un arī latviešiem par Azovu varoņu nomēlnošanu? E, šis jādams jāuzdod viņiem. Es, es nezinu detaļas, ko viņi un tā tālāk attiecīgi, ko viņi izplatīja un kā viņi mm -hmm. izplatīja. Atvainoties vai neatvainoties, tā ir katra cilvēka izvēle, ko viņš dara. Es minēšu vienu piemēru par mm, no nu jau, no nu jau aizsaulē aizgājušās Lielbritānijas karalieni Elizabetu II. Mm. 2011. gadā Elizabete II devās valsts vizītē uz īriju. Tā bija pirmā Uh, monārha vizīti īrijā pēc 1909. gada. Uh, un um, uh, viņa nolika ziedus pie dažādiem šite, jo tu bija diezgan tā cīņa par īrijas neatkarību, bija ļoti asiņaina. Um, Briti apspieda, bija daudz upuru un tā tālāk. Viņa lika ziedus, viņa paklanījās un tā tālāk. Viņa neatvainojās. Uh, Viņai, nu, tad uh, viņa atbilde, kāpēc viņa neatvainojas, viņa sniedz savā runā. Uh, mums ir uh, uh, jāpaklanās pagātnē, mums ir jābūt iecietīgiem un saprotošiem, mm -hmm. bet mēs nedrīkstam pieļaut, ka pagātne valda par mums. Tāpēc, uh, tāpēc katra izvēle ir, vai viņš kādā gadījumā nu, teiksim, tā, tā ir viņa individuālā izvēle. Otrs, es nezinu detaļas. Tas ir viens otrs. Nu, saprotiet, un mēs nezinām to informāciju, kas šo, šo jo ne viss tas, ko žurnālisti publisko, ir visa informācija, kas viņa rīcībā. Var gadījies, ka viņi arī kaut ko, kaut ko nav publiskojuši, kas nav viņa. Tad jautājums uzdodiet viņiem. Jā, mēs sākumā arī minējām Raidījuma sākumā runājām par to, ka Lato Lapsa eh, skandalizēs eh, pētnieku žurnālisti. Bet kā vērtē faktu, ka sabiedrības grupa ir izsūtījusi manifestu, bet to ir nu, publicējuši tikai daži mēdī. Un kas mēdījos pieņem šo galu lēmumu vai, vai īpašnieki? Vai? Ehm, tā tad, ehm, nu, redziet, ehm, vispirms ir tas, ka Lato Lapsam, viņam ir pašam viņa informācijas kanāls pietiekam. Mm -hmm. Ja, tas ir tā, tā ir tā, tur, kur arī tie, kas, kurus tas interesē. Otrs, mm, eh, nu, mm, mēs tagad apskatām, es, es, es tagad eh, novērtēšu to no, no teiksim, digitāla mēdīja tā, tā kategorijas. Digitālā mēdījā principā svarīgs, lai kaut ko ievietotu, ja, vai apstrādāt un terēt laiku, ir vajadzīgi, eh, cik cilvēks interesē. Un tur ir nekā personīga. Un ja tas interesē kaut kādu, teiksim, ja tas interesē, mm, nu, piemēram, ļoti nelielu daļu, tad tas neatiecās. Tas ir, tad, tad, jā, eh, nu, tad tas nav, nav, nav, nav vērts varbūt to, to, to, to pieminēt. Un, protams, es pieļauju, ka lielai daļai tā ir eh, vienkārši ļoti racionāla izvēle. Viņi apskatās, cik tad sekotāji ir, pieņemsim, Lato Lapsam YouTube kanālos, nu, tur tas cipars, viņš nav, tiksim, iespaidīgs, jā. Um, ehm, eh, viņš ir liels, bet viņš nav tāds, jā, tad, nu, tad varbūt tas, tad, tas ir viens. Otrs, Ehm, nu, daudzos gadījumos, nu arī šajā gadījumā, eh, aizturēšanās tika izmantota, lai promotētu viņa sarakstīto grāmatu realizāciju. Nu, varbūt tieši jā, tas arī provokatīvā to, tā kā, lieta. Jā, un tā kā, tā kā mm -hmm. šī daļa, tā kā, tā kā, tā kā šī, šī viņa aizturēšana, viņš pats savā, savu, savu, savu, savu uzrunu, kas es noskatījos YouTube kanālā, izmantoja savas, eh, savu, savu, ehm, savu grāmatu eh, tātad, nu, pārdošanai, tad eh, nu, es pieļauju, ka daļa savukārt, eh, daļa ir bažas, ka eh, nu, tas tiek izmantots komerciālajiem mērķiem, un viņi negrib šajā gadījumā iesaistīties, palīdzēt kādam citam viņa komerciālo mērķu realizācijā. Tāpēc šeit, es domāju, šeit atbild, atbild, atbildes ir, ir, ir ļoti atšķirīgs dažāds. Un, protams, ļaudz, kuriem nepatīk viņa darbība, mhm. kuriem nepatīk metodas, ja, э, vai arī tie, kuri, kurus viņš varbūt tās, э, kurus viņš, viņš nu, arī ar kuriem viņš ir konfliktējis. Ja. Tāda arī ir. Nu, varbūt arī šo mēdī redaktori baidās, ka varas elitē tas var nepatikt pārāk provokatīvi tie raksti. Es, nu, es tomēr, nu, kā jau minēju, Latvijā ir vārdu brīvi nodrošina tas, ka ļoti atšķirīgs intereses. Jā. Un tagad turpinām par to, kas būtu maināms sabiedriskajos mēdījos, piemēram, vai tur būtu jābūt šobrīd krievvalodai pēc Ukrainas kara? Um, Kāds tav viedoklis? Um, uh, latviešiem dzimstība šobrīd ir uh, zemākā kā ja pat pasaules karos. Pat pasaules karos latviešiem dzim bērni vairāk nekā šobrīd. Latvieši izmirst. Latvieši, principā, ir pieņēmuši lēmumu rīkot kolektīvo pašnāvību. Bērni vairs nedzims. Un valdība uzskata, ka tā, šī nav problēma, viņiem tas nav, tā nav jārisina, tā nav prioritāte. Ja? Un latvieši ir ievēlējuši sev pārvaldītājs, kas uzskata, ka kolektīvā pašnāvība ir normāls ceļš, ja? un vienīgais, kas mums ir, nu, kaut kādas citas prioritātes. Ja? Kaut kāda ir Aila Baltika, Aira Baltika, nu, kaut ko. Tur pa pusmiljardam, ja? tur, tur, tur, šur, šur, tur, šur, ja? būvējam pāļus Daugavā un, taut, un, un, un, un kapus. Ja? Kapus, kapus svētkus. Uh, un, ta, un tagad, ziniet, tauta, kas ir nolēmusi izdarīt pašonību, tagad jūs runāsiet latviski. Nu, kaut kas, man, man šī daļa ne, neiet kopā. Vai nu vienojamies kopā, mēs, tad, nu, mēs atbalstam šīs tautas saglabāšanu, un tad, un tad izvirzam, izvirzam, tie, kas grib šeit palikt, lūdzu, tad protiet, atbalstiet mūs. A, ja mēs esam tā kā kopīgi šobrīd virzāmies uz, uz, uz, uz to, kad vēl divas paudzes, un mēs tā kā izzūdam, mm -hmm. tad jautājums, ko tad citiem spiest tur tās valodas mācīties, ja mēs te paši vairs tikai uz kapiem pārvietosimies un bērnu nebūs. Tā ir viena, viena puse. Uh, otra puse ir, uh, kā citi rīkojas. Uh, nu, mēs iestājamies Eiropas Savienībā, tā kā vienojamies, nu, kad mēs tā kā minoritātes, minoritātes tiks, netiks uh, ierobežotas. Kā, uh, kā rīkojas citas zemes un kā rīkojas Igaunija? Igaunijā tiek, uh, ir konsekvents uh, finansējums un atbalsts Krievu valodai sabiedriskos mēdījus. Mhm. A, kāpēc? Kāpēc mums, mēs aizliedzam, mums nevajag? Kāpēc Rīkojas, ir Igauni rīkojas savādāk? Tāpēc, ka Igauni pieņēmuši lēmumu, viņi netaisās pārigauniskot Krievus. Viņi šādu mērķi neizvirza. Mērķis, ko izvirzījis ir Igaunija, ir radīt, palīdzēt Igaunijas Krieviem, izveidot Igauni identitāti, mēs esam Igaunijas Krievi. Nemainīt to. Mm -hmm. Šī ir palīdzēt viņiem radīt šādu identitāti. Šī ir zeme, viņu valodu. šī ir zeme, kur jūs varat mhm. attīstīt, mm -hmm. attīstīt savu valodu, eh, kas jums sniedz, jā, jums, lai, lai pretendētu uz amatiem vai eh, iesaistītos noteiktās darbībās, jums būs eh, jāprot igauņu valodu. Uh, Bet, bet, bet šī zeme, kur jūs varat, varat, varat, varat būt, baudīt demokrātiskās brīvības, atšķirībā no kaimiņa zemes, kur jūs tās baudīt nevarat. Un, un, un, un esiet lepni par to, ka jūs esat Igaunijas Krievi no nu, tādas e, sabiedrības drošības viedokļa, mums prioritāte drošība šogad ir, ja? no sabiedrības drošības viedokļa, manuprāt, igauņu pieeja ir krietni labāka nekā kultivēt piektās kolonnas, viņas visādi kaut kādu pazemojot un dažādā, dažādos veidos šeit, šeit provocējot uz kaut kādām rīcībām. Man Jā. šeit Igaunijas pieeja ir krietni labāka un atbilst Un ja, ja mērķis ir drošība, iekšējā drošība, nu šis ir ļoti labs mērķis. Varbūt pamācāmies arī dažreiz, ko darīja Gaunija. Jā, vai tas būtu arī pieņemams, ka Krievijas pilsēna Olga Kņāzeva, par kuru arī tik daudz runāja, ir pelnījusi strādāt Latvijas Rādio 4 par šo nodokļu maksātāju naudu? Jautājums ir jāuzdod Latvijas Rādio, radio 4, 4, 4, 4, 4 vadībā. Žurnālists savienība ne, ne, ne, aizstāv žurnālisms biedri intereses. Žurnālists savienība mm. nepieņem nevienu darbā un nevienu no darba neatlaiž. Mēs mhm. tieši otrādi, mēs uh, aizstāvam savu biedri intereses, kad, ne, kad, šo, kad žurnālisms biedrus uh, mēģina atlaist no darba, neievērojot Latvijā noteiktās likumdošanas. Žurnālistu savienība ir ārvalstu žurnālistu arī biedrībā var būt. Žurnālistu savienībā var būt tie, kas strādā Latvijā reģistrētos masinformācijas līdzekļos, mm. neatkarīgi no viņu, tā, tā ir arotbiedrība. Tātad minimālā prasība ir viens gads Latvijā reģistrētā masinformācijas līdzekļa. Nu, bet vai var piekrist arī to, ka daudzi tādi ah, manifesti? Es runāju par Olgu Kņāzevu. Jā, par Kņāzevu. Tātad ikvienam gadās kļūdīties, uh, it īpaši tie, kas darbojas tieši ēterā, uh, eh, ikvienam gadās arī, it īpaši tieši ēterē var eh, būt arī tātad, Un tas, kas mm, tātad kļūdas var būt, un cilvēks var arī saprast, ka viņš ir kļūdījies, un, un, mm, tātad, un, arī, un arī tad, protams, ir nu, tiem, kas uh, strādā viņu kopā, jāizlemj, nu, vai, tas ir, vai, vai viena tur kļūda vai vēl kaut kas ir pietiekams pamats, lai uh, kaut kādas, tur, mm, nu, piemēram, darba attiecības izbeigt vai, vai tomēr turpināt. Uh, ziniet, kas man vairāk šokē? Pat ne, ne tas, ka cilvēks ir kļūdījies un kaut ko tur varbūt tās um, negluži, gluži, nu, seks, kas pēc tam notika. Un eh, to, ka eh, tas ekstrēmisms, ka viņi tur sāk draudēt, eh, principā, nu, ka viņai tur pret viņu vēršās, nu, kas, piemēram, tādā Lielbritānija tikt interpretēts, kā, nu, principā, pret viņu tiek izvirzīti terorismu draudi. Tā kā tie, kas tur tā vērsās tik agresīvi pret viņu, principā, nu, tas tā daļa, nu, tas ne, neatbilst mm -hmm. demokrātiskai sabiedrībai. Uh, varbūt tomēr uh, nu, ne, šī, šī, arī šī daļa ir tā, kas nu, šajā konkrētajā gadījumā nu, bija tad, jāsaka, ļoti satraucoša. Gatavi izr izrēķināties, jā, mesties virsū, iznīcināt, un uh, biedēt, draudēt, nogalināt, un kas tik tur nebija. Jā, tur preses klubiņos ļoti daudz par to runāja arī un diskutēja. Uh, Vai piekrītat, ka daudz šādu memorānu manifestu tiek varas un mēdīju pat ignorēti, un par ko tas liecina, vai Latvijas demokrātija šobrīd nav tādā dziļā krīzē? Redzīt, es domāju, ka, eh, kā, mm, domāju, ka nekādas dziļās krīzes nav. Eh, jā, protams, eh, ir noticis tātad gadījums, ka, ka ļoti iespējams, ļoti iespējams, tātad žurnālists ir aizturēts par savu darbu pētnieciskā žurnālistikā, uh, reforma ļoti iesmies, jo eh, nu, gal galā mums ir eh, tiesiska valsts, mums ir jāievēro, ievērojam tomēr tiesiskās valsts viņas. Tāda forma ir ļoti iespējams. Uh, šis ir pirmais gadījums daudz, daudz, daudz, daudz gadu garumā. Uh, es jāsaka, šāda veida gadījumu mm, pēdējos gados noteikti neatminos. Uh, nu, tas ir viens gadījums. Jā, ņemt un viena gadījuma eh, uzreiz eh, radīt eh, kaut kādus pilnīgi tātad, nu, secinājumus, attiecināt to uz visu kopumu, nu, nu, tā gluži nevarētu. Tas ir viens. Otrs, jā, Latvijas ir izvēlējies jā, diezgan ehm, tātad, pētnieciskā žurnālistu virzienu ar ļoti augstu risku, kur var gadīties, ir arī nozīme. Es domāju, ka viņš arī labi apzinājās šīs blaknes, kuras varbūt veicot to pētniecisko žurnālistiku vidi, ko viņš ir izvēlējies. Tā kā es pieļauju, ka viņš to, viņš to labi apzinās. Eh, un eh, tie, kuri, kuri nevēlas eh, šādu risku un nevēlas šādas sekas, nu, viņiem tad jāturās, viņiem nav jā, jā, jāiet šajā pētnieciskā žurnālistikas virzienā. Viņi var nu, attīstīt cits virziens. Tā, kā, tā, kā, tā, tā ir viņa izvēle. Iet augsta riska kaut kādā, ja, bet ja pret viņu ir veikti, veikti likuma pārkāpumi un tā tad viņa aizturēšana bijusi nepamatota un pret viņu izvirzītās uh, izvirzītās krimināla lietas ir uh, nepamatotas. Un, uh, uh, tad ir tad, nu, ciesiskā valstī būtu jāiedarbina. Cits starpā ir kriminālsods par apzināti nepatiesas apsūdzības celšanu, kurš Latvijā būtu jāpiem, būtu, jāsaka, arī pret mani bija izvirzītas krimināla, krimināla, krimināla apsūdzība, un, um, un laikā, kad es skaitījos apsūdzētais, tad, nu, tad es, nu, tā, tā, nu, tā mana nostāja bija sekojoša. Ja? Labi, pret mani izviršu apsūdzību, bet, bet tomēr taisnīgi būtu tā, mm, ievērot seno romiešu talionu principu. Tad tas, kas izvirzīja apsūdzību, viņš izvirza nepamatot apsūdzību. Latvijai krimināls sods par apzināta nepamatotas apsūdzības izvirti. Tu diezgan pat smagi sodi. Tad es apņēmos, ka ja, nu tā tad tiesai, nu, es, tiesa bija pārliecināts, ka tiesai man jā, jo man krimināla apsūdzība izvirzīja par Astoņiem jaut, astoņi jautājumu uzdošu. Bet tas bija kādreiz. Tā, tagad tā vairs nav. Uh, bet nu, beig, beigās mēs uh, apsūdzīt tika atsaukt, izlīkstot, ka es neko nes, neceļu pretī. Nu, tad bija, tad mēs vienojamies, ka viņi ap, vienkārši tiek atsaukt, bet es neiedarbinu šo Ar te. Ar publisku atvainošanos, ja? Nē, bez nekādas ja mums redzījumā... Bet nebija publika, nebija, mēs vienkārši, bet es neturp, es ap, tika tātad atsaukta, bet es mhm. necēlu apsūdzību par nepamatot, tātad ne, nevērsos tiesības sargājušās iestādes, sāk kriminālu procesu, pat apzināt nepamatotas um, apsūdzības celšanu. Jā, mūsu raidījuma laiks tuvis noslēgumam. Un ko gribētu novēlēt mūsu rādījumam arī klausītājiem radiostacijā, kur kur nav reklāmas, kur ir lūkšanas, kas ir katoļu eh, radiostacija. Ziniet, eh, nu, es saprotu, ka, eh, jā, nu, es tīri vēsturiski nāku no ģimenes, kas ir ciešām saistēm ar katoļu baznīcu, un tāpēc, nu, vienmēr es esmu ar, nu, es nenosauktu sevi par tādu aktīvo, aktīvo ticīgo, bet es esmu ļoti ciešām, nu, teiksim, ģimeniski vēsturiskām saitēm saistīts ar šo te kristi, kristietības daļu. Bet, ziniet, bet, ja mēs, ja mēs, mēs kristī, kristīgā pārraidē, un, un uh, ko tad novēlēt, ja, ja man ir dot šādu iespēju. E, ir fantastiska filma, kur ir Nikita Mihalkovs, Saules nogordinātie divi, Eh, kurā ir tāda epizode, mm, kara laiks, eh, tiek eh, nogremdēts hospitāļu kuģis, slīkst, jau slīkst mācītājs, un pionieri, kas viņam blakus, grib kļūt ticīgā. Un viņam, viņam ir sašauts kājas, viņš nevar peldēt, viņš noslīks. Un viņam minūtes, burtiski minūtes laikā, viņam jā, jāsniedz ticības mācības pamatu. Viņi lūdz, nu, kā lai es kļūstu ticīgāk, kas man jādara? -hmm. Tad, nu, tāda iztēlēties šo, šo, šo ainu, bet viņi var arī noskatīties, es ceru, kaut kur var. Uh, Un tad, ko tas sniedz tas mācītājs, bijušais mācītājs, ja? tad otrais pasaules karš, PSRS ar visiem attīstiem, ko viņš viņai sniedz? Viņš sniedz vienā, vienā minūtē, kā pateikt, viņš saka, nepretojies viņam. Nepretojies. Nepretojies viņam. Paļaujies uz viņu. Un tad viņš noslīgst. Jā, Paldies par, par, par šo sarunu un atvēlēto laiku. Mums šodien atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs sarunājamies ar Latvijas žurnālistu savienības valdes priekšstādāju Juri Paidaru, lai žurnālistiem arī labi darbi sokas Latvijā. Nu, lai visiem jauka diena. Paldies! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marijas studijas viesiem. Ik pirmdien, 2013. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.